Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Hijriyaning 7-yili yuz bergan janglar va avatilgan qo'shinlar. Zattur Riqoe jangi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dushman uch birlashma qanotidan eng kuchlik va eng joyil ikki cho'ng qanot, ya'ni Quraysh mushriklari va Xaybarni bazi qilgan Yahudi makkarlarni tal to'kis yemirib tashlagandan keyin 3-chi sol qanot dushmanning, ya'ni Najdi tuzlangligida chepib yurib, fursat topsili qaroqchilik, bo'langchilik va o'g'irlik bilan shug'ullanayotgan qorako'soq badaviylarning advini berishga atlandi. Bu bədəvəylə məlum bir kent, ya ki bir şerde şəhərdə ya ki məlum bir bulmağın, hem de məlum bir siyosiy kuch ularni idora qilmagan va ki bir qal'a ya ki makon tutib tutup, şu chiqib çıkıp qilmagan bo'lg'ashqa ularga zarba berish beriş ve harakatini hareketini tizgilleş, va ve Xayberliklerini tizgilleşki ko'p qiyinga to'xtaydi buning uchun faqat yiroqdan to'r selib Yaqindan qarg'a elish tədbirlərini qollanğandıla, ondan qismən məqsədki yetişinin az dolu ehtimalı toğuladı. Şuna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bulağı qarta birdə arqanı uzun qoyu etiş, yəni birdə hücum qılıb ədibini beriş taktikisini qollandı. kuch ko'rsatib ayb qilib qo'yish uchunmi yoki ashu qaroqchilarning madinaga hujum qilish uchun to'planayotganlik xabari anglanganligi uchunmi Әр алды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам олағы қарта бір қытымлық жаза үріш қалды. Бұ әркет тарихта зыт тұрайқай ұрышы деп аталды. Тарихчаланың көп қысымы бұ ұрыш ижирияның 4-інші жыл юзбәген дейді. Lekin Abu Musa Ashari va Abu Urayra radhiyallohu anhumalaning bu urushga qatnashganligi mazkur urushning Xaybar urushidan keyin ilib berilganligini ko'rsatdi. Bu urush Hijriyaning 7-yili Rabbiyul əvvəldə elib berilğanlıqı ehtimalğı yıqın. Uruş haqqıdaki rivayetlərin xulası şu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ғатифан қабелістін Әнмар, Бәні Суаләбә və Бәні Муарибə aymaqlarının özərə тіл біріктіріп, Мәдениге тәмә gözünü тікіп атқалығını аңлап, Мұсылманладың 400 яки 700 kişini təşkil edi və Mədinədə Əbu Zər radhiyallohu anhu ni, yana bir aytilishcha Osman ibn Affon radhiyallohu anhu ni qoldirib, ular tarafga atlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jiddiy yo'l yurib ularning diyoriga ichkirlab kirdi. hatto Madinadan 2 kunlik yiroqlikdagi Naxli deb ataladigan bir joyga yetib bordi va u yerdan G'atifallardan bir to'p kishilar bilan uchrashdi. Ammo orada urush bo'lmay, ular bilan kelishim tuzildi. Shundaqdimi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu kunlik namozni Salatul Xavb, ya'ni harbiy holat namozi tariqasida o'qidi. Sayyul Buxoriyda Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Zaturaqi urushiga chiqqan edik. Bu urushga faqat 6 kishiga bir to'gi to'g'ri kelgan edi. Biz navbat olmishib minatdik. Shundaqdimi putlarimiz qopirib, taponlarimiz teshilib ketdi. Jumladan mening putim teshilib, go'shlarim ichilib qoldi. Hatto tirnoqlarim tushib ketdi. Hammalar putlarga lot puti teng olgan edi. Shunga bu urush Riqoi lot tengiq urushi deb ataldi. Moshaqda yana Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyiladi. Zattur Riqoi urushida biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Safar davomida dam olishga to'g'ri kelsa, soyisi yaxshiroq daraxtni uchratsak, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qoldirib biz boshqa soya va dam olish o'rni izlab tarab ketardik bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir tup daraxt tuviga tushib qilichini oshu daraxtga esib qo'yib orom olishga boshladi bizmi atrofga qarab uxlab qoptik. shu asnoda bir mushrik kelib payg'ambar sollallohu alayhi sallamning qilichini qo'lga olibdida shart qilib qilichini qiynidan sug'urib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tanglabdi va mendin qo'rqamsan debdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'q qo'rqmayman degan ekan u seni mandan kim to'sib qola oladi debdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alloh to'sib qoladi deb javob beribdi bir chog'da rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizni tovlag'an ovozi anglandi biz kelsak uning oldida bir badaviy yukinib bechora holatda o'ltiribdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqaning jarayonini so'zlab berib bundoq dedi man uxlayotgandim to'satdan bu odam kelib qilichimni qiynidan sug'urgandek qoldi o'yg'unib qarasam u beshimni qilichimni yalang'ochlab devaylab turibdi u mendan seni kim qutqizolaydi degan edi men olloh qutqizidu dedim mana bu hozir oldimda o'ltiribdi Ondan rasululloh sallallahu alayhi ve sellem onunla başka gap söz kımmadi. Yana bir rivoyatda shuning bilan namazgı takbir o'qildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlarni ikki bo'lakka bo'lib, avval bir bo'lak bilan ikki rakat namoz o'qidi. Ular kayniga chekinib, har bir holatga o'tib edi, yana bir bo'lak keldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ular bilan mu ikki rakat namoz o'qidi. Buning bilan namoz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning 4 rakat, jamoatchilikning ikki rakatdan bo'lib tamomlandi deyilgan. Abu Avananing rivoyat qilishicha, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iliqi gapni qilgandan keyin u badavining qo'li titrab qilish yerga tushib ketgan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilishni qo'lga ilib endi seni mandan kim to'sib qolalaydi deganda u manga yaxshilik qilsang deb yolurgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shahodat etib musulmon bo'lamsan degan badaviy Mən sana qarşı uruş qınmaslıqqa və uruş qıqallığa həmqan bulmaslıqqa əhdi bəsəm, dəb yalırıb duruvağın. Шының білін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны өз yoluға қойып өткен. О, өз халқының алдығы беріп, eng әң яқшы адамның озордың deb деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның яқшы тәріпіні қыған. Имам Бухари Раймулла Мустадаптин Оның Әбу Бәшірдің нәқіл қыған әдісті дейілішче, о бәдәвінің ісімі Ғаурас ибн Харис екен. ibn hijri mushu qissada bu odamning ismi dosir edi u musulmon bo'lgan degan lekin uning gapidan qaraganda bu ikkisi ikki ishtak qiladi to'g'risi alloh taologa ayondir musulmonlar mushu urushdan qaytish yo'lida mushriklar tarafidan bir ayolni asriga ilib qaytgan edi uning eri qasam ichib muhammadning odamlarning qinini to'kmaydigan bo'lsam deganni o'ziga nazr qilib kechilab kelib musulmonlarni marab mukinib yotdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə musulmanlardan iki kişini gözətçilik qoyub, düşmənin uçtumtut avarçılıq tuğduruşçudan müdafiələnən idi. Gözətçili Abbad ibn Bişri və Ammar ibn Yasir rəziyallahu anhumala olub, Ammar rəziyallahu anhu uxlavatad. Abbad rəziyallahu anhu namaz oqvatad. Eliq kişi Abbad rəziyallahu anhuğa qartıb oq uzdu. Abbad rəziyallahu anhu namazını buzmay, o atqan oxunu tenidən soğurub namazını davamlaşdırıverdi. Eliq odam orqa-orqadan 3 tal o'q uzdi. U oxiri salom berib namozni tugatdi-da, Ammar roziyallohu anhu ni o'yg'otdi. Ammar roziyallohu anhu ahvolni uqib uningga: "Subhanalloh, nimishqa meni o'yg'otmaysan?" dedi. Abbod: "Men bir so'rni boshlagan edim, uni oxirlashtirmay turib namozdan qaytishni ravo ko'rmadim" dedi. Шындақ, бұ ұрышның ашын надын қарақчы бәдевейләнің дылларға вәхимі селіп, оланы әйве білән жимықтырышта наайты зор әкметі болды. Alayli, mushu urushdan keyingi lashkari harakatlarning tafsilotiga nazar soladigan bo'lsak, G'atifalliq mazkur qabilalarning shuningdan e'tiboran ғайри harakatlarda bo'lmaganligini, balki tadrijiy bosh egib, al bo'lib oxir musulmon bo'lganligini, hatto texi ashu qabilalarning bir qanchisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga Makkani ishg'ol qilish jangiga qatnashganligini va Hunayn jang maydonlarida to'pi yaratib, o'ljiga ne'matlarga erishganligini va ularning yurtlariga musaddiq sadaqa yiqquvchi amaldarlar oshir zakot yiqquvchilar evatilib ular mansub bo'lgan jamiyatning islom shariatining qoida nizomi bo'yicha idora qilinganligini ko'ramiz mana shunday qilib ahsab dushman birlashma qo'shini urushi mezgilida musulmonlarning ko'z oldida devaylab turgan dushmanning uch cho'ng qanatining uchilisini sundirish ishi bir birlab noiti g'albilik tamomlandi olam tinjib muqimliq va tinchlik hukm surdi. Shuningdan keyin musulmonlar ba'zi qabila va oymoqlar ayrim joylarda paydo qilgan g'ayri-hodisa va yo'chiqlarni hech qancha kuchimaylar etivatdi. Bu urushdan keyin har qaysi allarga va atrofdagi mamlakatlarga tegish qilish uchun lashkari hozirlik ko'rishga puxta asos soldi. Chunki davlat ichki sharoiti islom dinining va musulmonlarning manfaatiga foydali tarafga qarab yuzlangan edi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu urushdan qaytib kelib ashu yili shavvol iyig'i qadar madinada muqim turib bir qancha qo'shinni tashkillab zarur bo'lgan joylarga evatdi tuvandikilar uningga oid ahvollar birinchi g'olib ibn abdulloh lays qo'shini hijriyaning yettinchi yili safar iyida qadid degan joydagi bani mulavvaha xalqi bishir ibn suvaydning hamrohlarini o'ltirayotgan edi shunga bu qo'shin ularning intiqomini ilishga evatilgan edi qo'shin Qadidga yetib berib, dushmaniga kechilab hujum qo'zg'ab, qarishlik ko'rsatganlarni o'ldirib, nurg'un charva, qo'y kalalarni o'lji elib haydab keldi. Ularning keynidan zo'r bir turkum dushman qo'g'lab kelib yaqinlab qolganda, to'satdan qattiq yomg'ir yig'ib ketib, ikki taraf o'ttirsini cho'ng kelkin ayirib da natijada musulmonlar muvaffaqiyatga oldi, chekinib oldi. Ikkinchi. Asmi qo'shoni Hijriyaning 7-yili Jamadul oxir iyda evatildi. Onun təfsilatı padişahlara məktub yollaş haqqındakı bayanlarda zikr qılındı. 3. Ömer ibn Xattab qoşunu. Hicriyanın 7-ci ili Şaban İdat türbə degan joyga evatilgan edi. Ömer rəziyallahu anhu 30 kishi bilan keçisi yo'l yurib, kunduzi yoshirinib mengib, oxiri Avaziniga yetib bordi. Avazin aholisi ahvoldan burun xabar topgan bo'lib, Ömer rəziyallahu anhu yetib bağında yurt mahallarini tashlab qochib ketgan edi. Шуңа Өмәр разияллаһу анһу уларның мәнзилиге yetib berib birma odamni uchirtamay Madinaga qaytib keldi. 4-нче Бишир ибн Саад Ансари qo'shoni. Бишир ибн Саад Ансари Hijriyaning 7-йили Шабан айда Фадах tavaligidagi Бани Мурра oymig'iga tegish qilish uchun 30 odam bilan evatildi. U manzilga yetib berib dushmanning nurg'un mol chorvalarini aydab maqdi. Kashkirganda dushman qo'g'lab kelib ularni o'q tutdi. Ikki taraf qattiq oxir beshira roziyallohu anhu va uning amrolarining o'qi tugab ketganlikdan beshir roziyallohu anhudan boshqa hammasi qazo qildi faqat beshir roziyallohu anhu hayot qolgan bo'lib taslikda fadakka o'zini ilib oldi va jarohiti saqayg'anga qadar shu yerda bir yahudining uyida turib keyin qaytib keldi beshinchi g'olib ibn abdullays qo'shini g'olib ibn abdullays hijriyaning yettinchi yili ramzon oyida Mayfiya degan joydagi Bani Avval va Bani Sualaba qabilalariga ikkinchi bir so'zda Juhfining Harqat degan yeriga tegish qilish uchun 130 odam bilan evatildi. G'olib qo'shin nishoniga yetib berib dushmanga ushtum hujum qo'zg'ab, uchirg'anli dushmanni o'ldirib, qo'y qatorliq nurg'un charvolarni g'animat ilib haydab keldi. Mashaqqatimqa harakatda Osama ibn Zayd radhiyallohu anhu dushman tarafdan Nayik ibn Midrasni uning La ilaha illalloh bir Allohdan boshqa iloh yo'q deb turg'uniga qarmay o'ltirib qo'ygan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buningdan xabar tepib, uning ko'kirgini yerib, so'zining rost yolg'onligini aniqlab boqqanmiding deb ochiqlandi. 6. Abdullah ibn Ravaha qo'shoni Abdullah ibn Ravaha shu yili Shawval oyida 30 otliq bilan Qaybarga avatildi. Sababi Asir ibn Zarim degan kishi G'atifallarni ostirdin kushkurtib, musulmonlarga qarshi to'planganligi ma'lum bo'lgan edi. Qo'shin Qaybarga yetib berib Bashirga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam seni Qaybarga vali qilib tayinlashi mumkin deb huquq tamasiga selib, uning odamlardan 30 kishi bilan uni Qaybardan elib chiqdi. Ular Qarqaratun Nayyar degan yerga kelganda asr taraf gumonlanib qolganlikdan musulmonlar asr va uning amralarini o'ldirdi. 7-chi Bashir ibn Sa'd Ansari qo'shoni. Bashir ibn Sa'd Ansari hijriyaning 7-yili Shawval iyida Yumni va Jubar G'atifallarning yana bir so'zda Pazara va o'zlari qabillarining ziminiga Madinaga hujum qilish uchun to'plangan bir to'p qaraqchilarning adibini berish uchun 30 kishi bilan avatildi. Ola kündüzcü yöşürünüp keçisi yol yürüp nişanğı yıqıllap bağında, olanın hareketi sezilip qağallıqtın qaraqçılar bədər tikivetdi. Bəşir nurgun mal çarvalarını olcu elib, iki adamını əsrə elib qaytıb geldi. Bu iki əsr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemnin aldığı kəgəndən keyin musulman boldu. 8-ci Əbi Hədrədil Əslami qoşunu. Bu qoşun şu yili məlum bir ayda G'abi degan joyga evatildi. Vaqaning jarayoni shuki, Jasham ibn Muaviya jamiyatidan bir kishi G'oba degan joyga bir turkum soya qoshqonlarni boshlab kelib, Qays qabilasi musulmonlarga qarshi to'planganligi ma'lum bo'ldi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Hadrat Aslamiyni ikki kishi bilan u yerga evatdi. Abu Hadrat nayta dana lashkari tadbirlarini ishiltib, düşmənə qoxşatqıç zərbə bədi və nurgun mal çarvalarını qənimət elib qayıtıb gəldi. Өдәйбе өмірсінің қазасы. Имам Хаким Рахимулла мұндақ дейді. Әдіс руаятларының қоласы бірдәк шүні көрсетті ке, шу елі, яны хиджирияның 7 жылы Зулқайданың келіші білән, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабы керамланы алдынқы елді ке, Həc ömrünün qazasını ada qılışqı boyridi və Hüdeybiyə ömrüsüqə qatnaşqan hər qandaq adamının qıpqanmaslığını tapalidi. Шуңа сахабалардан таш шөкәмгечә җаңда каза кылганлардан башка һәммәсе атланды. Шуныңдак яна өмір хәҗене ада кылгысы баламы бергә чыкты. Нәтиҗәдә мусламанларның саны аяллар ва балаларны илеп әткәндә 2 меңгә Пайғамбар Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Мәдинәдә үз орныга Увайб ибн Абарахим Гыффари разияллаһу анһуны калдырды. Курбанлык өчен 60 төге илеп алды. Onunğa Naciya ibn Jundub Aslami radhiyallohu anhuni mas'ul qildi va Zulhulayfaga chiqibla umriga ikram bog'lab, labbayga etib takbir sadosini yangartib maqdi. Musulmonlarning takbir ovozi palakni larziga salatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayshlarning ahdiga vafosizlik qilishdan ansirab, qurol-yarog va jang aslahalarini to'liq ilib olgan edi. Yajij degan yerga borganda qalqon, dubulg'a, o'qya va nayzi qatorliq jang qurollarini qoldirib, Бұлағы әвіз ибні Қәулі әнсари разияллау әнхуны мәсул қылып, 200 адам білән қалдырды. Мәккеге кіргенде адетті мұсапырлана еніде еліп меңішқа рұқсат қылынған қылышны қылып ішчіде, пішча қанжарланы қапчықлары білән бірге еліп кірді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәккеге кіргенде қасваи деген төгісіге менді. Мұсылмалар қылышларыны есіп, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әтрапыны him орап, тәкбір етіп маңады. Mushriklar musulmonlarning harakatini kuzatish uchun Makkaning shimolidagi Qayqon teg'iga chiqib qarab turishdi. Ular o'zaro bugun Yasrib, Madinning past havosida teni ojizlab ketgan odamlarning tavob qilishini ko'rimiz deyshgan edi. Шоң пайғамбар саллаллаху alayhi ва sallam сахабаларны алдынкы 3 кетимлик тавапны тез жүгүрүп ада кылышка, ишки рукны оттурсада хәллисиде меңишке бойрет. payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalarni tavobning hammasini tez yugurib ado qilishga buyurmasligida u umumning ahvolini nazarda tutgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu orqali mushriklarga o'zining kuch quvvat va jasoratini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi shuningdek yana istibboh qilishga ya'ni o'ng murisini o'chiq qo'yib ridoning ikki tarafini so'l murisidan chiqarib ikki yoqqa tashlab meng'ishga buyurdi Bu an'anaviy yo'sinda haj tavob qilganligini bildiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makka ga hajin degan joyning udulidagi davondan hayvat bilan kirib keldi. Bu chaqda mushriklar yo'lning ikki qasnog'ida qator turib haj qo'shinini kuzatyapti. Qo'shin to'xtamay talbiya etib mang'atdi. Oxiri kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'lidagi osi bilan Baytullohning rukunini bo'sa qildi va tavob qildi. Musulmonlarmi tavob qildi. Abdullah ibn Ravaha raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida qilichini shimoylab mengib tuvandagi misralarni o'qidi. Kuffarning kuchuklari yo'lni bo'shat, yo'l bo'shat Rasululloh dinni aylar dilini shat. Qildi nozil Alloh nuri Qur'on Karim nomida o'rnitar bu dilg'i mash'al o'qilsa har vaqt patma pat. Ey Rabbim, dilimda so'zingga komildir iymon, pur hidoyat o'nda topdim yaxshilikni qatma qat dal urarmiz boshiga haq kalom inkoriga ushbu yo'lda ang sharaflik ham kurash hayot mamat Ayrılar qaqbaş çoqa iskilit eşkalidin, dostni taşlar qoyaş qayğu içirə bulut yat. Ənəs rəziyallahu anhu'nun hadisdə mundaq deyilgan. Bu çağda Ömər rəziyallahu anhu ey İbn Ravaha Rasulullah'ın aldıda yeni bir sözde Allah'ın harimide muşundaq şiir qoşaqlarını toqumsan, deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'qo'g'li qo'ygan ey umar u ularga nisbatan o'q otgandan yomondir degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan oldingi uch tavobni yugurib qolgan edi mushriklar buni ko'rib mana tepkisili judityapti degan kishilar xili xili kishilardan jasoratli turmamdi deyishdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavobdan forig' bo'lgandan keyin Safa va Marva o'tirisida say yugurish qildi. Sayyidan keyin hadiya qurbonliqni Marva yinida to'xtatib, bu manhar qurbonlik qiladigan o'rindir. Shundaqla Makka ko'chalarining hammasi ва dedi va Marva yinida ва bo'g'izladi va beshini tushirdi. Musulmonlarmi shundaq qilishdi. Ondan bir bo'lik kishilarni heliqi Yajid degan joydagi qoral yaroqlarni saqlashga У U yerdagilar Makkaga kirib umr qilib oldi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam makkada uch kun turdi to'rtinchi kuni attiganda mushriklar ali ibn abu tolib roziyallohu anhuning qishig'i kelib bu odamga aytqin chiqib ketsin vaqt to'shdi deyishdi shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam makka sirtidagi sarf degan joyga chiqib shu yerda turdi u makkadan chiqib ketmoqchi bo'lib edi hamza roziyallohu anhuning qizi ularga agishib tog'a tog'a deb tovli qilib turdi Шуның билан уни Али разияллаһу анһу қолга алган иде. Уни талашып Жафар, Зейд ва Али разияллаһу анһумала жаңжаллашып қалды. Шон пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам уни Жафар разияллаһу анһуга буйрып берди. Чөнки у кызның хаммасы, анысының хамширисе Жафарның никайда иде. Мушу қытымқы өмірді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Арисил Амрның қызы Маймуна разияллаһу анһага үйләнде. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam makkaga kirishning oldida jafar ibn abu tolib roziyallohu anhuni maymonaning qishiga evatib uningga xeridorlik qilgan edi maymuna roziyallohu anha o'zining igdorchiligini abbos roziyallohu anhuga topshirdi chunki uning hamshirisi abbos roziyallohu anhuning ayoli edi shuning bilan abbos roziyallohu anhu uni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yotliq qildi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam makkadan chiqib ketmoqchi bo'lganda banni rafia roziyallohu anhuni qoldirib maymunani kayindan ilib chiqishga buyurdi va uning bilan sarf degan joyda bir takiga bosh qo'ydi bu umra qazo umrisi deb ataldi chunki u oldingi yildagi hudaybiya umrisining qazosi edi yana ba'zilar bu umrni kelishim umrisi deb atadi Чүнки бу алдынкы йылы Худайбияда төзелгән килешим әһдинамәсенә асосан ада кылынган өмре җыйды. Bu ömrü yana sülhi ömrüsü ve kısas ömrüsü degen namla bile maat aldı. Bu ömrden keyin əvətligen qoşulla. 1. İbni Əbil Əvicə qoşunu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Hicriyanın 7-ci ili Zul Həccədə 50 adamı qomandan qılıb Bəni Sulaym xalqını İslamğa dəvət qılış üçün əvətkən idi. Sulaym xalqi sizlarning dininglarga hojatimiz yo'q deb bu qo'shin bilan qattiq urushdi. Bu urushda Abul Avja radhiyallohu anhu yarlandi. Ulardan ikki odam asir aylandi. Ikkinchi G'olib ibn Abdullah qo'shini. G'olib ibn Abdullah Hijriyaning 8-yili safar edi 200 odam bilan Fatahdagi oldingi yili Bishri ibn Said qo'shini o'ngsizlik uchirgan joyga evatildi. Qo'shin ulardan bir qancha odamni o'ldirdi va nurg'un chorvalarni g'animat elib qaytdi. uchinchi zoti atla qo'shoni hijriyaning 8 yili Rabiul avvalda Bani Quza'a xalqining musulmonlarga hujum qilish uchun qo'shin to'playotganlik xabari yetib kelgan edi. Shu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga jazo yurish qilish uchun Ka'b ibn Umayr radhiyallohu anhu ni 15 odam bilan evatdi. Qo'shin dushman bilan uchrashib ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular da'vatni qabul qilmayli qolmay, balki yana o'q uzib, bu qo'shindagi musulmonlarni butunlay degidek o'ltiribdi. Faqat birli kishi o'liklar orasida hayot qoldi. 4. Zati irqi qo'shoni Bu qo'shini Hijriyaning 8-yili Rabbul Avvalda Bani Havazin xalqiga avatilgan edi. Bani Havazin xalqi dushman kuchlarga izchil yordam va madad berib kelgan edi. Шоң Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Шуджай ибн Вахаб Асадини 25 адам билан уларга ҳужум қилишқа йўатди. Қўшин душманнинг нурғун мол чарволарини ғанимат олди ва ҳеч қандай қаршылық учурмади. Мута жиңи Bu urush Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida yuz bergan eng cho'ng qurolliq elishish va eng og'ir qonliq to'qinish bo'lib hisoblanadi. Шындақлы яна мұсылманларның дүниядегі әр қайсы әлләні пәте қылышының алдынғы тәйярлықы вә бешарет сигналы болып есапланады. Вәқа Хиджрияның 8 жылы Жамадиюл әввәл милади 629 жылы 8 ай яки 9 айлағы тоғыр келеді жүз бәген. Мути Шамның Бәлқае деген yerге yaqin kent bo'lib, Мути bilan Байтул Muqaddasning oralig'i 2 kunlik yo'l edi. Urush arpisi Муте урышының жүз беріш жарияны мұндық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің Босра валисыға Aris ibni Арис ибн Умайр әзді разияллаху анху арқылық әвәткен еді. Әлчі Шам зымынғы қадам басқан күні Шурахбіл ибн Әміріл Ғипфари o'sha vaqtida rumliqlarning sham ziminiga qo'yilgan qo'rchoq valisidi elchini oldini to'sib chambarchas bog'ladi va o'z qo'li bilan chepib tashladi Әлбәтті әлчі вә вакалетчіләні өлтүріш ән қабих чинайеті есапылынады. Бәлкі әлчіләні өлтүріш болса, очықашқары жаң илан қығалықтың мұ иғыр тоқтайды. Неміл болсын, бұл қәвір пәйғамбар салаллаху алейхи вәсілләмге аңын веді, ол қатты қайғырды вә ғәмге патты. Шуңа о дәрхал 3000 кішілік қошын тәшкілләп, ұрыш даярлығыны бүткөзді. Бұл әқсап ұрышыдан кейін мұсылмалла тәшкілеген әң зор қошын еді. Сәркәрділі вә Пәйғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләмнің ұлағы қыған тәвсиясі. Пәйғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләм бұл қошынғы Зейд ибн Харис разияллаху әнхуны әмір ләшкер қылып тәйілді вә Зейд үліп кетсе Джафар әмір ләшкер болсын. Джафар му үліп кетсе Абдулла ибн Вараха әмір ләшкер болсын деді вә өз қолы білән тоқ қадап Зейд ибн Харис разияллаху әнхуға тұтқызды. Әлемнің рәңгі ахраң деді. qo'shin yo'lga chiqish oldida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga sizlar Haris ibn Umayr azdi o'ltirilgan joygacha berib, shu yerdagilarni islomga da'vat qilinglar. Ular qabul qilsa, bu ularning ta'li. Navoda qabul qilmasa, Allohdan madad va yordam tilab urush qilinglar deb tavsiya qildi. O yani jekilab Allah'ın ismi bilen, Allah yolunda onu inkar qıganlar bilen uruş qılınlar. ahdiga xiyonat qilmanglar uyliklarni parchalab tashlamanglar balalar ayollar va holidan ketgan qeri cho'rilarni cherkovlarda ibodat bilan mashg'ul bo'layotgan obid zoidlarni o'ltirmanglar mevlik dal daraxtlarni kesmanglar qal'a va qurilishlarni buzib chaqmanglar dedi qo'shinning manzilga qarab ilgirlaganligi va kutilmagan ahvolga duch kelganligi qo'shin shimolga qarab davomli ilgirlab Hijazning shimol qismiga tutishadigan Sham, Suriya zaminidan Ma'an degan yerga borganda igiligan axborotdan ma'lum bo'ldiki, Rum podshohi Herakli 100 ming kishilik qo'shin bilan Rumdan Balqoyining Ma'ab degan yeriga kelib tushibdi va uning qo'shiniga yerlik Lahmi, Uzam, Balqin, Bahroyi va Balli qatorliq arab qabilalaridan yana 100 ming kishilik yollanma qo'shin qo'shilibdi degan xabar jazmlashdi. qo'shinning dushman tarafga otlanganligi. Musulmonlar Ma'anda 2 kun turgandan keyin yana qo'zg'ilib shimolga qarab ilgirildi va Balqa chegarasiga borganda Rum qo'shini bilan uchrashdi. Dushman taraf nihoyat qattiq g'aybi bilan besib kelmoqda edi. Musulmonlar darhol Motiga qaytib, u yerda lashkari bargoh qurdi va urush tayyorligini jiddiy puxtiladi. Qo'shinni rad kisilib, o'ng qanotga Qutbi ibn Qatada Uzri radhiyallohu anhu Сол қанатқа Обада ибн Малик Ансари разияллаһу анһуны қумандан қылып тәйінледі. Урышның башланышы ва әмірләрнең нәвәт белән вазифа өтегәнлек. Мушы yerda yana мутаада ике тараф тутышып қалды. Әшпәш дигече шиддәтле кирәләшмә җан башланып кетти. Мусулманларның 3000 кишлек кошыны Ирақлының 200 мін кішілік онтызым қошынығы тақабыл тұрышқы тоғыр кәген еді. Пах, карамет, мислісіз ұрыш, адамның ішенгіз кәмейді. lekin iymon ro'yi nini ishlarni vujudga chiqara oladi tunji qitimliq urushda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning omroq odimi beqib o'g'li zayd ibn haris roziyallohu anhu alamni ko'tirib noiti jasurliq va mardonliq bilan urush qildiki hech qandoq bir polvon yoki botir azmatda bundoq bahodirlik jasorati tepilmas u urusha urusha oxiri butun badaniga dushman nayzdiri go'yo tikandek sanjilib ketgandan keyin andini yiqildi Шуның белән әлемне Джафар ибн Абу Талиб разийаллаһу анһу қолга алды ва умы таңдассыз шиҗаат белән урышты. Җан раса кызып әвҗиге көтерелгәндә, у мине ваткан кызыл этидән сәкрәп төште дә, этинең буйнын үзеп атты. Андан җан кайнымыгы кирип уруша, уруша, ахыр әлем көтергән оң кулы düşman tarafından kesip taşlandı. Şunun bilan o alamni darhol sol qo'liga ilib ching tutib, zapardas holat tuturdi. Oxir sol qo'limi chepilib tashlandi. oxiri u alam hodisini bo'yni bilan mahkam qisib tik turganida beshimi uzib etildi aytishlariga qaraganda rumliqlardan biri jafar roziyallohu anhuga qilish urib parchalayotgan hadisda alloh taolo jafar roziyallohu anhuga haliqi ikki qo'lning badiliga jannatda ikki qanot ato qildi u bu ikki qanoti bilan jannatning xohlagan yerida uchib yuradi deyilgan ham shu sababdan u jafar tayron qo'shqanotliq jafar deb atalgan imom buxoriy rahimulloh nafiddin u ibn umar roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda ibn umar roziyallohu anhuma mundoq bir hadisni so'zlab bergan shu kuni jafar ن از گزیم بلن ko'zim bilan ko'rgan edim uning badanida ellik necha yerda qilich va nayzining izi bor ekan ammo uning kayni tarafida bir jarohat izi yo'q ekan yana bir rivoyatda ibn umar roziyallohu anhuma منطق degan بوقتیم که اورش کم muqatnashgan کنیدم. urushdan keyin jafar ibn abu tolib roziyallohu anhuni izdidiq oxiri uni o'liklar orasidan topdiq uning jasadida to'qson necha yerda qilish va nayzining jarohat izi bor ekan yana bir rivoyatda ibn umar roziyallohu anhu mundoq deb qo'shib qo'ygan Eliqi jarohatlarning hammasi uning oldi ko'krak qismida ekan. Demak, Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mana mushundaq shijoat va jasorat bilan urushib, oxir qazo qilgandan keyin ибн Раваха ibn ravaha roziyallohu anhu qo'lga ilib etig'i mindida dushman tarafga etildi u otdan tushishga bir tamshilib bir oz ikkilandiyu yana qat'iy irodaga kelib tuvandagi misrolarni o'qidi Қасам qildim Абдулла, etil dushman tomonga mayli xola xolima tushkin cho'qim maydonga yovlar tursa oldingda чоқан silib jahonga shehid bo'lib kirmamsan jannat degan makonga Ondan u otdan tushdi. Qo'shinda Abdullah raziyallohu anhuning bir navri tuqqani bor edi. U bir parcha pishiq go'shtni tanglab, بر کنچ کندن go'shtni آشکال دان دیگه ند. عبدالله رضی الله عنه edi. Abdullah raziyallohu anhu uning qo'lidan go'shtni ilib, bir ikki luqma yedida, go'shtni cho'rib tashlab, shamsharni pulanishtirib dushman tomon و آجای باطرلخ بدن اورش با آخر شیت bo'ldi. musulmonlar alimining alloh taoloning qilishlaridan bir qilishning qo'liga o'tganlik abdulloh ibn ravaha roziyallohu anhu yiqilgandan keyin alamni bani ajlon qabilasidan sobit ibn qays ismli bir kishi elib egiz ko'tirdi va ey musulmonlar oranglardan bir kishini qo'mondonlik ko'rsatinglar dedi qo'shin ahli san qo'mondon bo'lg'in degan edi u men aplashtirolmayman deb turib oldi shuning bilan musulmonlar xolid ibn valid roziyallohu anhuni qo'mondonlik qilsayladi xolid ibn Valid roziyallohu anhu aləmni qolğa alğandan kən qoşunnu qaytaratki selib qoşunnun jangvarlığını aşırıb düşməninə qaqşat zarba berdi imom buxoriy rahimullah xolid ibn Valid roziyallohu anhu-dan naql keltirgan bir hadisda mündəq deyilgan. Mudiy urışında mening qo'limni 9 qilish sınıb ketdi Axır yamanda so'qilg'an birlik qilish bərdəşlik bədi. yana bir iborada Muti urishida mening qo'limda 9 qilich sinib ketib, oxiri birlik qilish paylidi deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muti urushining ahvolini jang maydonidan xabar yetib kelishdan burunli vahiy orqali al jamoatga uqtirdi. U mundaq degan: "Alamni Zayd tutgan edi, shahid bo'ldi. Ondan Ja'far tutgan edi, u mu shahid qilib etildi. Oxirda Abdullah ibn Ravoha tutgan edi, u mu shahid payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushularni david deb ko'zlaridan taram taram yosh to'katdi ondin alamni allohning qilishlaridan bir qilish qo'lga olgan edi alloh uning bilan qo'shiniga nusrat ato qildi dedi urushning to'xtaganligi musulmonlar ana shundoq jasorat va bahodirlik bilan jon pido qilib urushgan taqdirdimi sonining cheklikligi tufayli dushmanning lak odamlik bu g'oyat zo'r qo'shinning hujumi oldida bardosh qilib beralishi va yoki ularning changildan bexatar qutulib chiqa olishi notayin edi dal mushundoq olqiliq paytda musulmonlarning yangi qo'mondoni xolid ibn valid roziyallohu anhu musulmonlar yo'lga qo'ygan ojizlik va xatoliklarni cho'nqur tahlil qilib o'zining yuqori jang mahoratini va harbiy iqtidorini joriy qildirib ularni xavf xatardan qutqizib chiqdi Qayta tashkillangan bu qo'shinning qandaq usulda uruş qilganligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Biroq bu vaqtdagi rivoyatlarning tafsilotiga inchiklab nazar solganimizda shuni ko'rib olishga bo'ladiki, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu qo'mondonlik tayinlangan tunji kuni Rum qo'shinining shiddatli hujumiga qarshi qaysarlik bilan jang qilib, xeyli yaxshi o'nim qozongan. Бірақ о бүтін әсияды білән мұсылманларны сақ-саламет қайтырып кетіш үшін қанда қығанды ромлықларының көңіліге вәхиме ташлап, оланың қоғлап зәрбі берішінің алдын ағылы болыдыған өнімдік бір чары тәдбір үстіде жидді іздіні атады. Чүнкі дүшмен давамлы қоғлап зәрбі бәген әхвалда, мұсылманлар қошонның дүшменнің чаңгылдың құтылып чықалышы тәскі тоқтайды. Шыңы о, ішкінші күні сәрді қошынны қайты тәшкілләп, оланы қайты сәпәрверлік чықады. Qoşunning orqa sap mudofaa qismini oldingi sapga, o'ng qanot qismini sol qanotga almashtirib qo'shinni yangi bir tusga kirgizdi. Düşman taraf musulmonlarning har qaysi saplaridagi bu yangi muntazam jangovar qo'shinni ko'rib, ongtan qilishdi va musulmonlarga yordam kelibdi deb o'ylab sarosimga tushdi va putqollarini titrak bosdi. Shu kuni attigini ikki taraf bir soatlik urushgandan keyin Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu qo'shinni jang sepi buzilmagan holatda asta-asta orqaga chekinishga buyurdi. Rum doiralari musulmonlarning tartib bilan chekinayotganligini ko'rib, ular bizga hili ishlatyotdi. Bizni cho'lga agashtirib olib chiqib, har tarafdan qorshab yo'qitishni planlayotdi deb o'ylab orqadan qo'g'lashni to'xtatdi. Musulmonlar bo'lsa davomli bexatar chekinib, oxiri Madinaga yetib kelishdi. Ikki tarafdan chiqqan bo'lganlar to'g'risida Mutiajang maydonidagi urushda musulmonlardan 12 odam qazo qildi. Ammo dushman tarafdan o'lganlarning soni aniq emas. Biroq jangning tafsilotiga cho'nqur nazar silib ko'rganimizda, ulardan o'lganlarning soni xeyli ko'p taqaladi. Mutiajangining tarixi orqa ko'rinish to'g'risida musulmonlar bu qitimqi urushda garchi ig'ir badal to'lagan bo'lsa-mu, ko'zlagan intiqom olish maqsadiga yetolmadi. Әмма бу урыш мусулманларга юқоры аброй ва юксәк сиясәт нупыз ата кылды ва бүтән арабларны хайран калдырды. Чөнки айна дәврдә Рум дәүләте дөньядагы иң көчле зомигер дәүләт иде. Арабlar Rumliqlar bilan put tepishish, o'z putiga o'zi palti chapqanlik va o'zini o'zi o'limga tutib berganlik deb biladi. Shunga bu 3000 kishilik qo'shinning Rumliqlarning odam dengiz kabi 200 ming kishilik qo'shiniga jang e'lon qilib, bir qancha maydon qattiq tutishmo تلغا آغدک چکمدار بومای آمان ایسان қайтып کهگلگی جهان اجای باتلردن بر علامتی سپلند. بو اورش یعنی خلق عالمگه مسلمانlar پتن عربلا و جهان خلقه تونش بگن سپتن باشکه بر خصلت کی یک خلق کن. اولاغا الله نان درگایدن حقیقتا زور یاردم و مدد کلیدگن و اولانن رهبری محمد صلی الله علیه و سلم برحق الله نان Шуңа буныңдан илгәре мусулманларга каршы исян көтүрүплә йөрөдигән айрым жидалхор, өктәм кабилә ва аймаклар бу урыштан кин өзлигидән исламга муайил булды. Алайлык Бани Сулайм, Ашҗаа, Гатифан, Заббян ва Фазар катарлык кабиләләр исламны кабул кылып Мәдинәгә ал булды. Шуныңдәк бу урыш яны Румлыклар белән булынган канлык токынышның мөхәддимесе булып, мусулманларның кәлгүсидә Рум мәмләкәтен эмас balki yiroq-yiroq allagimi bo'ysundirilganligining bishorati edi. Zatus salasil qo'shuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sham tavalligidagi chegara rayonlarida o'ltirishliq arab qabilalarining muta urushida Rum doiralariga hamdamda bo'lib musulmonlarga qarshi jangga qatnashganligini uqqandan keyin ularni qayta bundoq zo'r qo'shin bo'lib tashkillanolmasligi uchun Rumliqlar bilan ular o'ttirisiga sovuqchilik sala oladigan Әксіше мұсылмалла білін достық рештісі орынталайдыған әплік бір чары тәдбір қолынышның зөрірлігіне іс қалды. Шыңы о мұты ә ұрышы аяғылышып ұзақ өтмей, еңі Хиджирияның 8-ін жилі, жәмәді ел ақырда юқырқы планыны орылаш үшін Әмір ибн Асыр Азияллау әнғоны чигра әрәплері арысыға әуәтмәкчі болды. Шынки оның чоң анысы юқырды тілгі елінған бәлі деген жайдын еді. Яны бір сөзді етілішчі, Ayg'oqchilar Quzaa qabilasidan bir turkum kishilar to'planib, Madina atrofiga hujum qilish ko'ydi bo'lib yotibdi degan ma'lumotni yetkazgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Amr ibn As radhiyallohu anhu ni shuyaga avatdi deyilgan. Balkim ikki ish kelib qolgan bo'lsa kerak. Mayli qandoq bo'lishdan qat'iy nazar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Amr ibn As radhiyallohu anhu ga bir dona oq alam va uningga yondashtirib yana bir dona qora alamni tutqizib muhojir va ansorlarning peshqadamlaridan 300 kishi bilan yo'lga soldi qo'shinda 30 otliq bor edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amir roziyallohu anhuni yo'l ustidagi balli o'zra va balqin aholilarini hamdamga chaqirishga buyurdi amir roziyallohu anhu yo'l bo'yi ketish yo'l yurib kunduzi yo'shirinib mengib dushmanga yaqinlab kelganda ularning sonining ko'pligini uqdi Şunun bilan u Rafiya ibn Makkiz Juhani raziyallohu anhu ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yordam so'rashga yo'lga soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahvoldan vaqflangandan keyin Abu Ubayda ibn Jarroh raziyallohu anhu ni 200 kishiga bosh qilib Amr ibn As raziyallohu anhu ga hamdamlashga yevatdi. Bu qo'shinga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muhojir va ansorlarning peshqadamlarini, jumladan Abu Bakr va Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu ma qatorliq sahobalarni qo'shgan edi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Ubayda radhiyallohu anhuga topilib, tez yo'l yurib amriga yetishib olib, ikkalan bir niyat, bir maqsadda jang qilinglar. Ixtiloflashmanglar dedi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu Amr ibn As radhiyallohu anhuga ga yetishib olgandan keyin bir namozda imom bo'lmoqchi bo'lib edi. Amr ibn As radhiyallohu anhu uningga Sen degen قلشن کرک دیگه نده ابو Şunu sen الله itikat kılışın gerek degen idi. Ebu Ubeyde raziyallahu anhu onunla makul boldu. Qo'shin Amr ibn As radhiyallohu anhuning imomatchiligida namoz o'qidi. Hamdamchi qo'shin yetib kelib, qo'shin bir butun tashkilni bo'luvdi. Amr radhiyallohu anhu qo'shinni boshlab, davomli olg'a ilgirlab, Quza'a qabilasining eng chat yiroq ziminigacha bostirib berib, yerlik aholilarni bo'ysundirdi. Shu jarayonda u bir to'p sayoq qo'shin bilan tutishib qilib, birliq hujum bilan ularni tarmar qildi va Af ibn Malik Ashjay radhiyallohu anhu ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar yetkazish uchun Madinaga yo'lga soldi. Af radhiyallohu anhu naiti tez yo'l yurib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga jang qalbisini va qo'shinning omon eson qaytganligini yetkazib, xotirjam qildi. Zatus Salasil Vadil Quraning o'chetiga joylashgan bir joy bo'lib, Madina bilan bo'lgan orlig'i 10 kunlik musofa edi. Ibn Sa'd rahimulloh mundaq deydi: Musulmonlar bu qitimqi yurishda Xuzam qabilasiga tava Salasil deb ataladigan bir suv bo'yiga tushib borga tiklagan bo'lg'ashqa, bu qo'shin Zatus Salasil qo'shoni Salasil egilri degan ma'noda deb atalgan. Abu Qatada qo'shoni. Bu qo'shin Xuzra degan joyga avatildi. Hijriyaning 8-yili Sha'bonda Bani G'atifon qabilasidan bir to'p kishilarning Xuzra Najd tavalligida Bani Muarib qabilasining zimminiga to'planib olganligi aniqlandi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Qatada radhiyallohu anhu ni 15 kishiga bosh qilib ularni tarqitib etishga yubordi. Abu Qatada radhiyallohu anhu belgilagan joyga yetib berib, qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirib, taslim bo'lganlarni qoldirib, nurg'un o'lja va g'animatlarga erishdi. u madinadan ayrilib 15 besh kuni sog' salomat qaytib keldi davomi bor